DJ Matt D e o brabo tem nome. Idiota foi quem me perdeu e que não valorizou. Tomou chave e você percebeu. Dá licença, faz favor. É que a tag preta é meu novo amor. Sem cap, sem placa, tô interessante. É que a tag preta é meu novo amor. Sem cap, sem placa, tô interessante. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É macha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É macha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Remacha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. DJ Metidi e o brabo tem nome. Idiota foi quem me perdeu e que não valorizou. Tomou chave, você percebeu. Dá licença, faz favor. Tag preta é meu novo amor. Sem cap, sem placa, tô interessante. É que a tag preta é meu novo amor. Sem cap, sem placa, tô interessante. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É macha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. Ai ai ai ai ai, ai ai ai ai ai. É macha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. Ai ai ai ai ai, ai ai ai ai ai. É macha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. É macha na sua vidinha porque o pai não te quer mais. E ai ai ai, e ai ai ai. E é macha na sua vidinha porque o pai não te quer mãos e ai ai ai, e ai ai ai. DJ Matt e o brabo tem nome.